Ba, gerreteko eh, benakien eh, gaur partida ateratzeko behar nituela dituen eh, aukera guziak asmatu eta saiatu niz arriskoak hartzen eta eta lehen markadan zait bat atera eta gero ara, pixkat neurtuz arriskoak erriz partidan sartu niz eta nire kondu hartu dut gehiago partida giberatuz antoni laguntza piskat emanez eta enuen bat ere laguntzen eta berriz partidan sartuz talde euh, gisa eraman euh, dugu parti hori.